E'tiboringiz uchun tashakkur. Usoma aka. Labbay birodarim. Bilasizmi, jamoatimizda ilk haydovchi kim? Yo'q, nima edi? Eng avvalgi haydovchilarimizdan birlari Rasulxon aka bo'ladilar. Rasulxon akani yaxshi bilaman. Ana shu akamiz 20 yil ichida 3 ta buyuk kishilarga shoferlik qilgan ekan. Shahid qo'mondon Jumaboy va Shahid Tohir akalarga haydovchi bo'lganini bilaman. Ha, lekin bulardan oldin Abduvali qori akaga ham 5 yilcha shofyorlik qilgan ekanlar. Oho, demak u kishida gap ko'p deng. Buni jamoatimizda ham ko'pchilik bilmaydi. Shuni aytmoqchi edim. Keling, endigi navbatni baxtli haydovchi akamizga bersak zamonamiz mujohidlari guvoh bo'lgan o'z qissalari islomni izzat va onlari tarixni bitgandir qollari zamonamiz mujohidlari guvoh bo'lgan o'z qissalari islomni izzat va onlari tarixni bitgandir qonlari qancha necha yil shahar bo'ldingiz abdul qori akaga besh yil besh jumaga to'rt yil tohir aka shofirlik qildingiz ya'ni uch qismga bo'lsak bo'lar ekan mm-hmm. birinchi shopirlik to'qsoninchi yillarda boshlanganda bitta qorovul borda jomida qorovul keyin keldida sizni mashinangiz bor endi o'zingiz meni mashinam bor shaxsiy mashina bor keyin nima dedi aeroportda bitta mehmon kelibdi jomiga shuni borib olib kelyapsizmi dedida menga e, tamom dedim qanaqa mehmon ekan desam bitta nozik mehmon ekan deydida hmm. e, yaxshi dedim keyin kimligini aytmadi keyin bo'lsa bitta ukamiz bor edi yur birga keyin birga bordik bor aeroportga kim deb borsak abduvali qora akani ko'rib oldikda hmm. abduvali qora akani soqollari ham hali endi nima endi qo'ygan paytida yo'q yosh ko'rinishi yoshda hmm. keyin muhar ko'rib qoldi ha tinchlikmi degandi bitta mehmon bor ekan shunaqa keladi o'zi shu mehmon men dedida keyin hmm. yaxshi keyin keyin keldi keyin ha boramiz dedi uy tarafda bilasizlarmi dedi ha bilan ketdik dedi ketdik sizni mashinangiz qanaqa mashina ha jiguli nol uch nol uch nol uch mashina ketdi yana tashladik oh. nimada haligi birinchi muloqot qilishimiz uncha nima qiladi o'shandan keyin shofyorlik boshlab yubordingiz hmm. u shofyorlikda mana benzin qanday bo'lardi o'zingizni benzin shaxsiy o'ziganimizda o'zini daromadi dehqonchilik dehqonchiligi bor edimi hmm. qanaqa dehqon nima ekan bitta nimani kolxozni uch uch gektar uzumiga qarardi uch gektar uzum uch gektar uzumga qarardi keyin abduvali qora akaga nima yer ajratib beradi boqqa qaraganiga tushunding tomorqa yer deydi bizda ho'p tomorqa yer nima qiladi keyin u yerda dehqonchilik qiladi hmm. badring karam pomidor ekadi bitta bahorga karam chiqadi badring karam o'sha mana darslar ko'p bosh shogirdlar ko'p dehqonchilik qilishga vaqt topolmaydi masalan dehqonchilikni qilib qo'yadi dehqonchilik bo'ldi endi doim sizni ketmon chopib ichida yurmaysiz uni suvni qo'yib qo'yasiz tamom dehqonchilik bo'ladi keyin bitta nimasi bor edi nimasi bunaqa u panikmi yo ochiq yermi shunday yo'q yer quruq yer keyin bitta nimasi bor edi shogirdi hosilni terib u yoqqa bu yoqqa sotib kelaverardi hmm. bitta birinchi bozor abduvali qora akaniga chiqardi mirishkor edida kalamam birinchi bozor oldi badrinam hmm. ham tamom yoz bo'yidan keyin kuzga kuzga tarini olib tamom keyin uzum bog'i yoshi bog'ida uch gektar uzum bor edi keyin bitta otaxon otani tarinizi otaxon ota ha qalay jangida ketdiyu keyin shu borib xomta beradi uzumni keyin uzum rosa bo'lardi uch gektar rosa kattaku unda katta u yoqqa ham qatnardingizlar qayga uyiga yaqinmidi uyiga yaqin mana bu narsalar tarix bizga ibratki Allohga bo'xton qilgan odam albatta ular Allohni yo'liga bo'xton qilgan odamlar ular hech qachon najot topmaydi. Tarixda biror bir kishi najot topgani yo'q, magar Allohni yo'lini xizmatkori bo'lgan odamlar najot topdi. Allohning yo'lidagi xizmat qilgan kishilarni sha'nida yolg'on bo'xtonlar qilib yurgandan keyin ham shuncha targ'ibotlar buni yomon deyilgandan keyin ham yana pok inson ekanligi ma'lum bo'lib qolaverdi. haligi nimada yigirma yoshimda vodiyda menga dars beradigan odam qolmadi deydi yigirma yoshda o'zi aytyapti ha yigirma yoshda nechinchi yil u elliginchi yil bo'lsa qoraga yetmishinchi yildada masalan falon joyda qori chiqibdi desa borib xizmatini qilib nimasini ilmini olib ketaveraman deydi yigirma yoshimda menga qolmadi deydi keyin hindistonlik domlani eshitadi o dushanbada shunga boraman boraman deydi keyin bir kuni andijonda bitta shogird bor ekan shunikiga kelib qolibdi deydi keyin borsam haligi suv chechati toshib ketgan ekan keyin shu nima qildi deydi shogirdimga borsam deydi uch kundan beri turgan ekan dedi ustozni bir nima gap ketaman davolagani lekin ozgina sal iqtisod sal zaifladigan olib kel debdi pul bo'lsa beraman deydi. keyin u jallobotaga shu yerda sanatoriya borda qisqasi haligi suvda keyin tashlab keldim deydi, pulni berdi olib ketdim deydi keyin olib ketib deydi bitta shogirdim bor deydi mana rosa katta ustoz duosini olishimiz kerak yaxshi nima qilish kerak men aytganimni qilasan keyin har kuni haligi suvga nima nima qilib suvga tushib deydi hali buloq suv bor deydida haligi cho'miltirib deydi hmm. askarlar dushkaga yotqizib rosa massaj qilib turib mastur krem krem krem nima qilib deydi bir haftadan keyin haligi nimalar yaralar nima qilib sog'ayib deydi o'ziga kelib deydi rosa oyoqqa turib oldi keyin nima qilib qori ismingiz ichgani falonchi men sizni olib ketaman sizga dars beraman yo biz ustoz sizga shagird bo'ladigan emasman yo men nima sizni olib ketaman rosa rasaligim muhabbat bo'lib qoldi tuzalib keyin ketdi deydi uyga uyga ketgandan bir yildan keyin bordim deydi borganimdan keyin men raso meni eng zo'r shagirdim bo'ladi mana shu uyimdan jay qilib hujrani mana shundan nima qilib mana shuni o'qitasizlar yo'q ustoz men nima qilamiz qayerga tashlasa bor yo'q mana shu meni oldimda keyin ozgina ta'lim olib ikki yildan keyin ta'lim olib qaytib keldi deydi shunaqa haligi nima bo'lganda haligi nima deydi qayerga borsa shu xizmatini qilib nima qilib ketaverganda bor ekan o'zi nima qiyinchilikda katta bo'lgan maktabda ham zo'r o'qiganman deydida maktabga boraman deydi nimada da nimada deydi hmm. eng katta akasi bor ekan kommunist nima qilib turadi keyin deydi haligi qo'shni darchasi bor bilasizlar ikki metr darsa deydi bizda darsa qo'shni hmm. keyin qishdan nima qilib turadi deb qo'shnini darchasidan ikki metr joyda so'rab olganman qo'shnini chiqarib qo'shni shunaqa menga ikki metr joyda ajratib tursangiz besh mahal vaqt namozim bor shuni o'qib tursan mayli qachon xohlasangiz chiqib namoz o'qiyvering deydi eng katta akam kommunist deydi namoz o'qitmaydi deydi keyin shunday tursam deydi u nechi yoshida bu shu borincha yettinchi sinfda o'qiydigan paytida yetti shu dadasi yettinchi sinfda o'qiyotganimizda nima qilgan deydi vafot qilgan deydi katta akasi tugab qolib ketgan bu narsa birodarlar hayotda davom etaveradi bu narsani yo'qotaman deb harakat qilishlik noto'g'ri faqat shuni bilingki haq yo'lda barqaror bo'lmoqlik kerak va bu yo'ldagi ozorlarga sabr qilmoqlik kerak chunki bu yo'ldagi ozorlar bu yo'ldagi xorliklar azizlikdir endi uni o'zi tarixini aytib beramidi yoshligida nima bo'lgan ekan dadasi turmada turmadaligida abduvali aka tug'ilgan ekan tushida ko'ryapti dadasi turmada tushida tushida yulduz tishiga kelib qo'nib qolibdi tushida tish tushundingiz keyin qo'nib eng yorug' yulduz keyin bir ovoz kelgan ekanda sen yaqinda bir o'g'il ko'rasan shu o'g'lini abduvali qo'y degan ekan abduvali qor aka tug'ilgan dadasi keyin boringki nechinchi yillar bo'lsa elliginchi yilda tasavvur qiling keyin turmada aynakni orqasidan har olti oyda ko'rishtiradi bilasizda abdubala qori akani onasi olib boribdi ko'rishayotgan edi hmm. keyin nima qilib abduvali nima qilib gaplashganda abduvali qo'y degan ekanda onasiga keyin nima abduvali qo'y nima uchun qamalgan endi otasi e bilmay unisini so'ramaganmiz keyin haligi taburetga bo'ladi turmada bilsangiz taburetga borib keyin haligi o'ynaydi orqasida mana abduvali qoragani onasi o'limni ko'rsat o'limni ko'rsat bunday bunday qilib tikilib tursa prokuror chiqib qolgan ekanda kim bunga ijozat berdi ko'rishga nimasi bilan deb turib olasizman desa mana shu abduvali qoragani dadasi haligi g'ayratli odam bo'lgan ekanda shu taburetkani olib borib mana shu prokurorni boshini chaqib qo'ygan ekan табуреткаga urib keyin yana haligi nimasini usilini nima qilib yuborgan ekanda keyin necha yildan keyin oradan necha yildan keyin o'tgandan keyin katta bo'ldik dadamiz turmadan chiqdi deydi oyog'i sandalga nima qiladi deydi hech isimaydi deydi endi turmada qilib yuboradi bilasizmi keyin o'g'lim oyog'im qoladi deydi oyog'ini qolaymiz deydi hech sovuq deydi isimaydi deydi o'sha yettinchi sinfda o'qiyotganimizda deydi nima qildi olamdan o'tdi deydi yaxshiligini aytib beradi hmm. keyin shu kommunist akamiz bor deydi ertaman bog'imda o'tib tursam deydi ha nima turibsan deydi haligi qarab turar ekanda bunday tikka turib yonboshlabda nima kerak hojatga borganlar tezda kelib qarab turaman degan endi ya'ni ollohni nimasi bilan deydi qudrati bilan uyini oldidan uyda anhor oqib o'tganda abdulla qor ekan onasini uyida shu yerda deydi bir joyda bir chuqur joy bor shu yerda qalmoq tashlab qo'yaman deydi shu yerda har kuni bunday torsam deydi baliq chiqadi deydi bir qarishdan uzra tushundingiz haligini mm-hmm. ichini chiroyli tozalab nima qilib faxrga solib sekin nima qilib kelaman deydida mm-hmm. tahorat qilib ikki rakat haligi namoz o'qib nimada bomdodda qo'shnimni nimasida darchasida Keyin olgandan keyin haligi nima akasi poylab turar ekanda. Nima o'zi oqib ketding? Ular ekanda tergov qilar ekan. Nimaga bugungi go'sht olib keldim mana. Bugungi go'shtdan nima qildi? Ayasiga aytib, "Ona mana bugun bunga go'sht olib keldim mana sizga" deb ichini tirg'atsa, xolodilnikka qo'yib sekin uxlayman. Keyin sekin maktabga boramizlar. Rafisanani ko'raman deydi. Abduvali bugun nima chizmachilikdan olimpiada bo'ptimi palonchi kunga e, ketdi abduvali e, algebradan polonchinga kunga olimpiadaga e, abduvali tarixdan polonchinga olimpiada ha yaxshi ketdi ketdi hammasi nimada ketdi sumkani tashlanglar deb maktabga hujraga boraman darsni o'qib o'qib oxiri dars tugaydigan payti bor shunga borib sumkani olib sen ketaman akam tekshiradi deydi nima o'qiyapsan keyin ro'za paytida o'qituvchi nima olib yuradi deydi bir gilos nimada idishda suv kim ro'za tutsa ro'zasini ochiramiz deydi tushundingiz hmm. haligi razalama paytida hmm. kim ro'za tutgan Abdulla sen ro'za tutgansan a tutganman ro'zangni ochasanmi ochmaysanmi ochmayman savol javob qilamizmi savol javob qilamiz savol javob savol javob savol javob bo'ldi yutding hamma savolga javob berding tamom yutib chiqding ochmaysan javob berolmasa javob berolmasang ochasan deydi ekan shart qo'yar ekanda <laughs> tamom dedi savol javob savol ketdi dedi hamma nimada olimpiadada abduvali olimpiada olimpiada olimpiada bu misoli shunga o'xshaydiki selning kelishligi vallohu alam hammamiz bilamiz sel kelishligi bilan bizga ekinlarimizga ko'pik kerak bo'lmaydi hashak kerak bo'lmaydi uning tagidagi suv kerak bo'ladi bu bilan bizning ekinlarimiz rivojlanadi bu bilan biz foydalanamiz qazilma boyliklardan ham olgan narsalarimizdan o'tga solganimizda qattiq o'tda kuydirib ko'rganimizda undan ko'pik hosil bo'ladi bizga bu ko'pik kerak emaydi ko'pikni tashlab yuboramiz oltin kumush temir misni bularni olamiz haq bilan botil ham yerni tagida aralashib turaveradi mana bu odamlar jamiyatining turishini misoli go'yoinki sel kemagan bir yerga o'xshab turaveradi ularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir imtihon keladi. Sel muloyimroq imtihon keladi. Imtihon kelganda darrov ko'piklar tepaga chiqadi, hashaylar tepaga chiqadi. Tagida tiniq suvlar qoladi. Ko'piklarni olib tashlanaveradi. Ammo turganda hamma musulmon, hamma Allohning yo'liga o'zini bag'ishlagan molini hamma Allohni yo'liga tikkan, hamma Allohni rizosi uchun ishlayotgan, hamma Allohni buyrug'i nima bo'lsa qilaman, Rasululloh sallallohu alayhi va ergashaman deb turaveradi. Xuddi bir sahroga kelmagan sel bo'lib turaveradi. Sel kelishligi bilan ko'piklar tepaga chiqaveradi. Tozalari qoladi. Keyin bir kuni haligi nimada savol javob bo'ldi, haligi nimadachi? Hmm. Jomida. Jomida anaqa katta savol javob bo'ldida. Keyin qora hamma savolga javob berdi, keyin bittasi aytdida, qora biz qaysi mazhabdamiz dedi. Hanafiy mazhabidamiz dedi. Hanafiy mazhabi bo'yicha savol javob bo'ladigan bo'lsa dedi, O'rta Osiyo bo'yicha dedi, ikkita bo'lsa bittasi men dedi. Bitta bo'lsa bittasi men dedi. Hanafiy mazhab bo'yicha savol javob bo'lsa kelaversa men javob berishga tayyorman dedi. Keyin bu yerda shogirdlari bor, bu yerda nima qiladigan. keyin fitna qiladigan mana qori aka endi anaqa sunnati bormi ha sunnat bor shomdan oldin ikki rakatdan bor amin bormi ha bor ular haligida fitna qilib turib haligi jamoatni ikkiga bo'lish kerak edi tushundingiz oshni buzish kerak edida hmm. qori aka oshni buzmasdan haligi bor bor bor deb turib haligi nimani yetkazib qo'yadi edi nimani ikkiga bo'lmasdan jamoatni maqsad yetkazib maqsad yetkazib qo'yish kerak edi haligi unaqa fitnachi shagirdlari borda shunaqa savol berardi qori aka sunnat bormi ha bor unisi bor bor ha bor lekin nima qori aka o'zi biron marta aminda jahri aytib qilib namoz o'qigan emas alohida o'qiganimizda ham umumiy o'qiganimizda ham mana sunnat savol berishadi lekin o'zi masalan abdal aka rafuladyan qilib umumiy maydonda o'qiganida ham uyda ham haligi oxirida bahrom degan bitta shagirdi bor edi hukm ko'rdiyu shu uyda nima qilgan oxirgi nimada nima qilgan hatm qilganda shunda o'sha masalan bahrom imom edi men bilan qor aka nimaga o'tirardi iqtido qilar deydi biror marta shunda aminda jahri ham aytmagan rofilyadayn qilmadi o'zi qilmasdi ya'ni atabalari titadigan shogirdlari bor edi shu shogirdlari birinchi qochib ketdi shunaqa titadigan shogirdlar tushundingizmi lekin haligi ishinglar bo'lmasin derdida hmm. tortishuvni olimlar qo'yib qo'yaveringlar ishinglarni qilinglar boshqacharoq qilib aytganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar annasu maadin odamlar konga o'xshaydi qazilma boyligiga oltin va kumushning konlariga o'xshaydi endi bu o't bilan kuydirilganda ancha muncha sel kelganda ajralmagan ko'piklar bekinib turgan ko'piklar ham chiqadi endi bu tilloni alohida ajratish kumushni alohida ajratishlik bu osonlik bo'lmaydi qattiqroq bir o'tga solinganda qattiqroq bir shiddat kelsa islom sababli moli davlatiga zarar yetsa yoinki islom sababli tandurustligiga zarar yetsa islom sababli ular zohirda deb aytamiz birodarlar zohirda hayoti dunyosida biror bir zarar deb tushungan narsalar hosil bo'lsa bunda ko'pikni ko'rasiz hamma yoq ko'pik ketadi katta katta hajmda olib kelingan narsadan ozgina tillo kumush chiqqandek hammasi qo'pol qilib aytganimizda po'stinbaga chiqib ketadi mana bu alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni barobar turishligini xohlamaydi haqdek ozoda ollohning huzurida nihoyatda mo'tabar bo'lgan haq shu haq bilan koinoti yerni barpo qilgan shu haq bilan koinoti yer turadi shu haq bilan jannat barpo bo'lgan bu haq ahlinigina faqat jannatga dohil qiladi u turgan ko'piklarni jannatga kirishligini Alloh iroda qilmagan shiddatning bir qismi sel kelganda ko'piklar hashaklar ustiga chiqadi olib tashlanadi suv oqishda davom etaveradi duvali aka umumiy maydonda gapiryaptiyu gapiryapti shogirdlari abduvali qor akani gapini eshitib bitta bitta qochib ketishyapti nimaga nimasini bilibda ma'nosini bilib bitta bitta qochib sekin nima qilib ketishdi tashlab ketishdi o'sha paytda tog'or akalar borgan ko'rmagansiz yana bir ma'lumot shoyad bunisi ko'pchilikka yana ham yangiroq bo'lsa kerak Xo'p, ayni shu o'ringa munosib Jundulloh xazinamizda shahid Muhammad Tohir Faruqning Afg'oniston shimolida Sangar bo'yida o'tirib qilib bergan qissasini birodarlar yashirincha olib qolishgan ekan. O'sha davrlarda Abduvali qori akaning oldiga borgan paytlari maqom bor ekan. Haligi harakatni boshlab ketganda o'sha Zubayr aka bilan birga borganmiz, qaragan bo'ldik. to'yga bordim ko'p siqilganman endi yaxshi yaxshi sheriklarimiz pirtirab ketyapti man andijonga bordim hujraga holda tursa qora akam keldi namoz o'qib keldi mani ko'rdiyu toyjon kasalmiz dedi qalbim kasal hujraga kirdim yig'lab yubordim nima bo'ldi aytdim mana mana shu ishni boshladim shu niyatim shu islomga xizmat qilish lekin ha man tashlab ketib faqat shu odam qoldi man bilan lekin ajib bir gap gapirdi bu yo'l dedilar chidayanga chiqargan chidayanga chiqargan alloh taolo bir bandasini bir maqomga tayyorlayotgan bo'lsa uni yakkalab qo'yib imtihon qiladi shundoq vaqt keladiki kelaversa shu hoji ham siltirab ketib yuboradi o'zingiz yakka qoladi yani alloh taolo shu narsaga iroda qilgan mana mani qancha shogirdim bor shoyad minglarcha bo'lsa kerak men masjidga chiqirib oshkor da'vatni boshlagan vaqtimda shu mani shogirdlarim meni qarshimga chiqdi qora akam adashdi ustozimiz adashdi gumroh bo'ldim siz kimsiz de niyatingiz agar dinni yetkazish bo'lsa men siz bilan borman siz boring ishingizni davom ettiring o'sha shohonaga borib o'sha tutgan o'g'irlaringizni man islomga da'vat qilaman boravering lekin alloh taolo bir bandasini bir maqomga tayyorlamoqchi bo'lsa uni yakkalab qo'ydi payg'ambarlar shunaqa obidqorini bilmasdan alloh alam ko'ruvdim shekilli obidqori boru obidqori sportивный nimada keladi formada serasobka futbolka shuni nima qilib oq do'ppi nima qilib kiyib keladi anaqa sportивный formada keladida yana kimlar keladi masalan shogird sifatidami boshqami ko'pini men tanimayman endi ulardan keladi toshkentda ikki haftada bir o'rta osiyo bo'yicha dars bor edi shanba kuni bu qanaqa o'rta osiyo bo'yicha shagirdlari keladi eng oldingi shagirdlar boru masalan shagird bor shagirdni shagirdi nevara shagird bor chevara shagirdlari bor eng oldingi birinchi shagirdlari keladi shu muhammad rajab aka shu nimaga o'xshagan abdulahad qori o'rta osiyo bo'yicha haligi nima aytar ekanda abduvali qori aka e, bitta shogirdi aytuvdi kitobda любой payt o'qib olasizlar derganda uch soat to'xtamay gapiradi deydi uch soat tushundingiz kitobni olgan paytda o'qinglar kitobni yopinglar deydi uch soat to'xtamay esda qolgan qoladi nima qilmagan nima qiladi hali abdug'appor aka bor edi hali musoni tog'asi bilasizda sho'pir ediyu ana shu darsiga kirdim deydi uch soat o'tirdim hech nimani tushunmadim deyapti ha u nevara shagirdi ham tushunmaydi uni nima deydi oddiy nima endi bu ko'chada yurgan dehqon sho'pir kirib oldim uch soat o'tirib hech nimani tushunmadim qazilma boyliklarning ichida katta katta hajmlarning kuydirganda ko'pigini tomosha qilingan endi siz avval buni hammasini tillo deb turuvdingiz hammasi Alloh uchun turganlar, Allohning rizosi uchun turganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning har qanday buyruqlariga tayyor kimsalar deb tushunuvdingiz. Qarabsizki, ro'parangizda nihoyatda oz tillo kumushlar qoladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning misoli kadalika yadribullohul haqqo val batil. Haq bilan botilni Alloh shunday zarb masal qiladi. otim ko'pi minadigani yo'q deganda vali nima desangiz haligi mingdan oshiq shogirdim bor lekin bittasi haligi e, yaramaydi deganda mingga mingga tushundingizmi hmm. bir ish nima qilaman desa bir ishni boshlayman desa sichqonni qissasini aytib bergan ekan eshitganmisiz qori aka shogirdlari kirar ekanda oldiga qori aka qilish kerak mana qilish kerak deb nima qilaverar ekan haligi shogirdlarichi hmm. yuqori aka aytibdi bu sizlar aytayotgan gaplar bu hukumat doirasidagi nimalar biz hukumat nimasida qo'limizda bo'lmasa nima qilish kerak e, qora ekan shuning uchun ham bizga olloh nusratini bermaydi u nima deb hali jahl qilib chiqib ketaverganda hmm. qora aka keyin bir kuni aytishdi mana bugundan ishim nima qilamiz deb haligi nimada sichqon qissasini aytib beribdi keyin bir joyda chichqonlar rosa ziyofat qilar ekanda ziyofat qilsa keyin haligi chichqon haligi chichqonlar rosa ziyofatda turganda mishiq kelib qolar ekanda keyin haligi qo'qqisdan haligi ziyofat sumish chichqon deydi mingtanga bo'lib ketar rosa haligi topirtipura bo'lib ketar ekanda keyin bir kuni sichqonlar yig'ilishib katta majlis qilishibdida keyin nima qilibdi aytibdiki o'rtaga bir fikrni tashlanglar debdi shu fikrni nima qilib bir mishiqdan qutulaylik debdida o'sha bir nimasini qilaylik tadbirini ko'raylik debdi keyin hmm. degan ekan keyin bittasi aytibdiki e menda bitta fikr bor debdi bitta chichqon nima degan ekan shu deydi mishiqni bo'yniga qo'ng'iroq ilib qo'yamizda debdi uzoqdan jiring jiring qiladi keyin xotirjam tarqalaveramiz debdida Hmm. e hamma e to'g'ri to'g'ri aytding hammasi to'g'ri edi keyin bitta qari chichqon bor ekan keyin aytibdida qaysi mard shu nimani haligi qo'ng'iroqni o'sha bo'yniga ilib keladi deyaptida hmm. degan ekan hammasi jim bo'lib qolibdida tushundingizmi hmm. keyin qori aka ham aytishdi qani shu qaysi bir mard bormi shu nimani oladigan mana biz xizmatda bormiz deydi kim mana kim qiladi shuni biz xizmatda bormiz deydi bir kuni keyin qori aka bugun ish boshlaymiz Mana bugun hech kim uyga ketmaydi. Xuftondan keyin hamma nima qilib to'g'radan hujrasiga kirib o'tirib, o soat nima ish boshlamoqchi endi? nima deydi bir hukumatmi? Ha, hukumat muammosidagi nimani boshlaymiz ishni degan. Keyin boshlaganda xuftonda endi yoz paytida endi. 10-11larda tahorat qilgan, tavrat yangilagani chiqsa, shogirdlar yo'q. Shogirdlar qani? Ha, uyga ketdi. Uyga ketdi. Ha, shu bir ikkita shu Kozim aka, bir ikkita shopurlar qolgan xolos. ularni uyi bor ekan biz ham uyimiz bor haligi ketdini <laughs> uyga ketdini ammo ko'pik shunday ko'pik o'zi to'k ketib ochilib ketaveradi ko'piklar qaradingizki hamma yo'q nihoyatda suvga o'xshab turgan narsalar yo'g'ib ketadi ko'chani bolalari borda anaqa hech qanday nima qilmaydi faqat xizmat qiladigan bolalardan xursand bo'lardi boru ya'ni shogirdlar boru shogirdlar taroziga solardida hmm. anaqa manaqa hali qilaylimi qilmaylikmi deb bayram tashkil bo'lganmi shunday to'qson birinchi yildan beri bor edi aytyapman shu payshanba kuni qabul qilib olardim kechqurun nima qilardik mashinani borib uyga olib kelamiz u qoraga pardani orqasiga o'tib ketadi biz bu yerda qolamiz payra ikki kishi ikki kishi qorovul qorovul ham qorovul ham sho'pilin shu xolos to'ylarga qalay bo'lardi to'ylar qanaqa bo'lardi qor aka kuyash to'ylar meni ko'p nima qilyapti vaqtim o'lyapti derdi bormasa chaqirsa bormasa bo'lmaydi qor aka bormasa haligi nima bo'lib ketgan haligi obro' talab bo'lib ketadi odamlar qor aka bormasangiz bo'lmaydi bir kuni rosa kechqurun rosa kunduzi yurganmiz u yoqqa bu yoqqa kechqurun keldik alloh alam shu payshanba kuni edida soat o'n birlarda bittasi keldida qor aka endi kirib ketuvdi yotuvdi qor aka zaril ishim bor deyaptida e menga aytib qo'yavering dedim hozir kirib ketdi kunduzma yurib charchadik dedim yo'q bo'lmaydi deyaptida keyin bir narsa qilib qoraganni chaqirdik qorigan rosa charchab zo'rg'a chiqdi ha dedi qoraga zaril ishim bor sizda ha keyin onam o'lib qoladi ertaga janozasini o'tkazib bersangiz dedi man ishonsangiz bo'ldi tutab ketdim haligini menga aytib qo'ysam bo'ladimi ertanimasi yaxshi yaxshi dedim shumi dedi tamom ertaga nima qilamiz inshaalloh ketdi odamlarga manfaat beradigan suv yoyinki tillo kumush temirmi hatto temiri bo'lib qoling musulmonlarni ko'pigi bo'lib qolmang qazilma boyliklarini ammo odamlarga foyda yetkazadigan tillomi kumushmi mismi temirmi mana bu narsalar fil ard yerda qoladi ikki kun oldin ko'rdim keyin ikki kundan keyin ukam aytib keldi qorakanni nima qilishibdi dedi qamab qo'yishib qamashibdi dedi kim yo'q desam ikki kun oldin ko'rdimmi desam yo'q dedi ana men hozir masjiddan eshitib keldim dedi ukam aytdi endi borsang shuni hamma shogirdlari yugurib yuribdi kimdir xursand kundiradi oldindan nima qilganda o'zini aytaman hamma shogirdlarini olishdan oldin borib shogirdlarni atrofdan qochirganda hmm. keyin bir kuni abduvali qora akaga aytibdida nima bitta shogird qora aka bo'ldi taslim oling debdi ya'ni uch to'rtta karatesdan boshqa hech kim qolmadi debdida e uch to'rtta karateist qolibdimi shular ham qolmabdi debman deb nima qildim degan <laughs> shunchalik ochiq nima qilishganda tug'yon qilishgan ustoziga qarshi o'shanda aytganman haligi otim ko'p otim ko'pi mina degani yo'q degan hmm. haligi kichkina doirada aytadi katta maydonda emas olloh sizlarga misollarni shunday bayon qilib beradi alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir kuchli hujjatlar mana bu alloh subhanahu va taoloning hujjatini barpo qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hamma muhabbat qilardi payg'ambar bo'lishlaridan ilgari hamma yaxshi ko'rardi muhammad amin derdi mana bu narsa muhammad amin deb laqablarishi edi ammo haq payg'ambar bo'lganlarida atroflarda muhammad amin deydigan ko'piklar nihoyatda ko'pik ekanligi ma'lum bo'ldi to'qson beshinchi yilda qor Oxirda bordi oxirida hamma shagird tashlab ketdi deyapmanu yo'q e. o'ttiz pora qur'onga o'zi o'tdi e, charchadi odam bilasizu o'ttiz pora qur'onga o'ziga charchadi keyin xo'jandi prokurordan nima keldi xat endi hali bilasizu rosa g'alati xat ham boshqacha endi hamma bilasizu hukumatni nimasi xati keyin kozim akaga aytdi nima qanaqa xat ekan dedi nima qilib xo'jandi prokurori dedi nima qilibdi dedi xat yozibdi dedi abdulla qori mirzayev dedi palonchi palonchi nimada shu dedi afg'on tojikiston chegarasida uch kishi ushaldi dedi shu sizni nafaringizman deyapti abduvali qorini shu kelib tergov berib ketsangiz deb nima qildi xat yozibdida tushundingizmi xo'jandni prokurori gilamli prokuror to'qson beshinchi yil keyin jang bo'lyapti endi keyin qori aka haligi nimadan chiqqanda imomlikdan rosa charchab o'tiribdida keyin aytyaptida saudiyada deydi imom imomlikka o'tgandan keyin haligi hech kim bilan ko'rishtirmasdan bola chaqasini uyiga ko'rishtirmasdan bitta nima gap ketar ekan deyapti haligi dam oladigan joygada o'ttiz kun shunaqa qilar ekan deyapti hali imomni fikri bo'linmasin deb hmm. dam olsin nima bola chaqasi ham ko'rsatmaydi hech kim bilan ko'rishtirmaydiganda aytyaptida endi qori aka tushundingizmi hmm. rosa charchagan nimada imomlikdan chiqqanda kozim hmm. aka unaqa polvonda ana ancha munchani nima qilmaydi haligi haligi ha ha deb ketavering endi qo'liga rosa charchab o'tiribdi u uni charchasini tushunmaydi qo'liga kozim aka tushunmaydida deydi uyda pilampayadam deydi shunda shundan ham chiqolmasdan o'tirib oldida pastiga keyin qor aka mana shunaqa dedi o'tirdi bo'pti dedi nima qilamiz dedi bu oson deyapti uchta tomoshina qilamiz deydi borib savolga javob berib kela olamiz deyaptida qoyaga keldi kozim akani ukasi nima edi начальник nima edi nimada bor goroddelda mayor tergovchi главный bitta ukasi mayor unaqa goroddelni kattasi bir bilan maslahat qiling dedi men rosa charchadim dedi kirib ketdi keyin keyin savna ertaman bordik xatni ko'tarib cho'ntakka solib olganmiz hmm. keyin haligi hasan nimada aka uka aka uka ularni nimasi ikki oyam kattada ham bittasi судебный ekspertizani boshlig'i bittasi nima haligi mayor tergovchilarni kattasi hmm. endi mana sen dedi men seni akangman dedi men hozir meni nimaga rossiyaga ketib qolsam dedi rossiya meni ushlab oldi dedi sen meni qutqara olasanmi dedi dedi yo'q dedi pasportga yozib qo'ygan o'zbekiston fuqarosi manaqa manaqa deb shu nimasi bor dedi qutqarib olish nimasi deb e u aka dedi u qog'ozda yozib qo'yaveradi dedi men qanaqasi meni kuchim yetadi dedi siz rossiya qiladi men qiladi dedi men qirg'izistonga kuchim yetmaydi dedi mana qo'shnimiz dedi o'zingiz rossiyani aytasiz dedi ha bo'pti dedi masalan menga dedi rossiyadan prokurordan xat kelsa dedi masalan tergov nima qilib dedi tergovga chaqirsa dedi ochiq aytmayapti ya'ni ochiq aytmayaptida men nima qilay dedi masalan tergovga borib tergov bersam dedi meni ushlab olsa dedi sen olmaysanmi deyaptida hmm. yo'q dedi olmayman dedi xatni nima qilsam polisga keladi xatni nima qilishim kerak dedi ha xatnimi dedi yirtib dedi yuboring dedi <laughs> ha dedi o'ylanib qoldida kozim aka kozim <laughs> aka ketdi yirtirib hmm. olib bordi man olib keldim otda cho'ntada yuribdi haligi keyin qo'liga mashina ko'ylak kelgan deyaptida keyin bo'pti dedi nima qilamiz dedi ha nima qilasiz dedi shu yahv olasiz dedi ukangiz aytgandaqa dedi <laughs> ha bo'ldi <laughs> yoqib tashladi anaga sodda edi haligichi kuchi borda ketaveradi haligi nima qilamiz deydi uchta mashina boramiz deydi tergov berib qaytib kelamiz <laughs> qoraga foydam yuradi bo'lmasa unga bahona kerak o'zi bir kirgizib hmm. olsa bo'ldi bir kuni to'qson beshinchi yilda rosa qolgani poylab yurgan endi keyin bitta svetoforga keldik svetoforga keldik orqamizda bitta mashina tushgan ekan milisaniki tushundingizmi hmm. keyin men e'tibor bermabman keyin orqadagi moshina dedi shuni dedi orqasiga o'tolmaysizmi dedi ha esisharmidi endi hamma jin ko'chalarni bilamanda keyin nima bitta jinkagacha kirdimda bunday kirib turib lekin aylanib turib orqasi haligi moshinani orqasiga tushib oldim shunda nima qilsam melisani moshinasi ikkovi orqasida milisa tushundingizmi hmm. keyin nimaga keldim svetoforga svetoforga keldim yaqinlashdimda dani yoqdim ikkovi aniq milisaligi tushundingiz hmm. endi u meni faoliyatim men endi men faoliyashni boshladim kimdir orqasidan anchagacha yurdim yurdim yurdim yaqin hmm. yaqin sizni yo'qotib qo'ydimi ha u meni yo'qotib qo'ydi men uni orqasiga tushib oldimda hmm. tushundingizmi keyin yurdik yurdik bir joyga kelganda to'rt ko'chada nima turibdi gay mashinada qora aka bor ha qora aka bor xuftonga ketyapmiz xufton namoziga keyin shapida nima qildida keyin nimaga xufton namoz besh vaqt namozga borammidi mashina ba'zida besh vaqt namozga boradi ba'zi ba'zi qancha uzoqligi uydan masjid uch to'rt kilometr bor hmm. keyin nima deydi gay to'xtatyapti keyin sekin yoqib bunday to'xtatyapsan ha ha dedi u gay to'xtatib e haydang hozir dedi vaziyatni nima qilib men ham tushunmayapmanda vaziyatni qora poylab yurganda bilib qolgandik sezib qolgandik keyin bosildi ketdik ketdik jomiga bordik jomiga bordim mashinani bir joyga bir joyga bekitib qo'ying dedi bekitmay qolib qarab turdim keyin dedi hozir dedi nima qiling dedi bitta qorovul yangi keluvdida o'shlanib qorovulni taniysizmi dedi ha taniyman dedi kim bu dedi yaqinda keldi bir besh olti oy bo'ldi o'shlayotgan ekan bola chaqasi bormi dedi bola chaqasi yaqinda ko'rgani kelib ketibdi dedi siz ko'rganmisiz bola chaqasini dedi yo'q dedi kim aytdi buni dedi palonjon уже haliginda ham gumon qilyapti qora aka qorovuldan ana shunda уже qora aka sezib borgan ekanda poylayapti qadamma qadam bosib poylayapti ilmingiz zoya ketmas qildingiz ko'p xizmatlar zulm uzoqqa yetmas imtihon bu qismatlar ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazdilar o'zlarin qurbon qilib ko'p vaqtda musulmon birodarlar qalblari tang bo'ladi ba'zi vaqtda ba'zi kishilar bilan birlasha olmayotganligiga qalbi tang bo'ladi bu narsa Allohning sunnati alloh subhanahu va taolo haqning botilga ajrab qo'shib qo'yishlikni iroda qilmagan buni ajratishlikni iroda qilgan ammo haq ko'rinmaguncha haq bilan botil yuraveradi u oltin va kumushni haqiqiy ajratadigan shaxs kelguncha oltin bilan bu tuproq birga bo'lib yashaveradi. alloh subhanahu va taolo tarafidan haqni bildiruvchi zargar kelgan vaqtda tillo bilan butun tuproqlar butun ko'mirlar ajray boshlaydi ushlab ketgan paytda xalq bir narsa qilishga kuchi yetarmidi xalqni hmm. yetardi yetardi nima edi xalq hamma ko'tariladi erkak ayol hammasi ko'tarilaverdi hamma qizib bo'lgan ketmon sopib berishsa ham hammasiga bozorlab ketaverdi qancha odam to'plandimi boshqa boring o'n mingdan ko'p odam allohu alam bor edi ya'ni hamma qo'zg'alonga tayyor edi shunday bo'ldimi hayr xalq bilasizu olomonni bilasizu kim turganini keldi shu nima qilib qo'liga mikrofonni oldi nima qildi amirga itoat qilishi vojib endi biz paytda amirni tushunmaymiz endi gapni ochig'ida abdug'affor shogird hamma tikka turibdi hammasi qizigan vojibini sekin sekin sekin gapirdi da'vatni boshladi sekin tika turgan odamlar gapirib gapirib sekin charchab o'tirdi endi u yerda ayollardan rahmat kelyapti agar bizni nima qilsa biz ham chiqamiz sizlar nima qilmasanglar g'ayrat qilmasanglar e, biz opalarimizga nasihat qilamiz bu narsada qisqasi ularni ham bilan tindirib hammasi quloq qilaman yurib qo'yasqan to'shatib hammani chiqarib yubordi ya'ni hammani tarqatib yubordi hmm, tarqatib yubordi bizlarga dars mujohidlar afsonamas mujohidlar zamonamiz mujohidlar qissalarning qolganlarini noyob ma'lumotlar va sirli suhbatlar bilan birgalikda kechki dasturlarimizda ya'ni yakshanba va payshanba kechqurungi radio jurnallarimizni tinglab boring mana xola sigir eshik turibdi deydi masjidni ichida kim alamat bu yerda yo sen tur yo men turay debdi nima qilay degan ekan sigaretingni tashlaysan keyin gaplashamiz dedi birinchi davr hali davom etadi keyin haligi vahobiy degan gapni chiqardi o'ziga qarashi masjidlarda jumada boshladi vahobiy degan gapni ungacha hamma bitta ediyu bitta mazhabda hmm. o'rta osiyo bo'yicha keyin sekin ana gapni chiqargan boshlagandan keyin abduvalo aka uni nimasini yana sezib qoldi fitnasinichi keyin butun vodiyga trevoga dedi ana shuni mana muftiy borvon tarvoringlar dedi xullas bu yog'i inshaalloh yakshanba va payshanbada qanaqa hmm. ekan diniy idorada shunday bordimda shunday borib yashilamaydek olsam ikkita o'ris qiz boru nimada yevropeyskiy kiyimda mashinaga chiqilib o'tiribdi <laughs> ye deyman